Egunon, joan den astean, laborari batzuk deliberatu dute bide batzuen trabatzea, gure ofizioak jasaiten dituen desoreka edo ikuspegitxak batzuen salatzeko. Ikusi edo entzun dituzkezue mugimendu horiek informazio edabide ezberdinetan, funtsian irratiuntan berean aipatuak izan baitira. Adosniz puntu baten gainean, norbera errespetatu behar da, eta laborari batentzat, edo edozoin pertsonarentzat bezala, ataka fisiko bat ezin jasana da. Hori gertatzen delarik, salatu behar da. Baina ala ere, nahi nuke ene ikusmoldea eman ekintza horietan erakutsia izan den irudiari buruz. Desolatorik egonan iz, kautzuzko errota edo plastika meta batzuk han hemenka erretzen eta gajetan partitzen ikusi dituztalarik. Agribashing er egoera salatzera dinaziren laborari horiek, gu, laborari guzien itxura txarra igortzen dute olako ekintzekin, eta eneiduriko agribasin hori indarra beizik ez dakote emaiten. Gaur egun, laborantzak badu beste irudi baten erakusteko manera, irudi positipo bat, eta oino gehiago euskal egiuntan. Laborariek badazkigu ekoizpen onak egiten, tresna ezberdinak ere sortu ditugu, gure produktuen kalitatea zaintzeko. Ez ditut denak aipatuko, baina bipera, gasna, ahnoa, segia edo beste hainitz ekoizpenetan bada ezaugarritza bat Euskal Herrian. Beharrik garai batean, aski abilak izan gira, laborarik guztiak main inguruan jartzeko eta sohmarka bakoitzaren araudien finkatzeko. baitzako ekoizpen bakoitzari indaja emaiten eta denbora berean segurtasuna sortzen kontsumidureari begira. Gure ofizioa janariaren egitea baita – Gure ardura baita, merkatu bati entzut, erantzutea, hots, kontsumitzailearen galderari erantzutea. Eta galde hori beti aldatzen baita, guk ere, gure ekoizteko moldeak segiarazi behar ditugu. Funtsian betidianik hala izan da. Beraz, laborariek behar dugu jakin guan burua zalantzan ezartzen, batzutan praktika batzu aldatu zere. Gure ofizioak ez bailuke gelditu behar gure esne tanka mutujean, edota makinonaren kamiona partitzen denean. Gogo eta horren gainean uzten zituztet, engoitik gaurkoaren denbora depasatua baitut.